ikusiz emaitzak, eh? E, eh, goita, ziber erritarrak ek eh, zerrendak e, bost e, egin dugula, eta sozialistek e, amaidu terdi, e, hortik guk biltzak, e, biltzak zabal batean deliberatu dugu, e, ba, proposatzea, eh? gurekin, bigarren etxulean, gurekin etortzea, e, gurekin, eta engomitatzea eskerriko zerrenda, eh, gurekin joatea, elkarrekin joatea. Horan, eh, proposatu eh, dugu ba, emaitzaren araberako tokiak zerrendan, pentsatuz, pentsatuz e, iru zerrenda joaten bali madira e, meretzi e, ogoi autetxi izaten aldirela, ez bost toki e, E, gero akordioan ere bada e, eh, asoant eh, toki bat, eta gero iriguneko toki bat ere, irutik bat. Hori ere, emaitzen arabera, eta maidu terdi, eta guko eta Bez hori, eta gero, bueno, ez ginduen nahi e, ber, berit programazio bat, bez gure programa osoa onartu dute,